longa petvetura voyaggio in 1970. La ocan de decembro 2015 aperis citie mia articolo mia unua granda voyaggio, in quio mi prescribis voyaggion quion mi faris petveturante. Ciu dezas fari articolon in la esperanta retradio pri tia privata voyaggio? kiu povus intresigi pri Eble tre multae. Tamen, unue, la articoloi de citio ret pagio ne havas nur, ec ne cefe, la celon disconigi informoin, sed ancao, cae principe, ebligi la legadon cae auscultadon de esperant lingvae textoi cae montri che oni povas paroli cae scribi in esperanto pri ili ain temoi. Due, mi pensas che quelcae el legantoi povas trovi interesse ex ci quia maniere multa iunuloi voyages in la 1960-cae, 70 iaroi in Europo cae Usono. Dum la ciara Brasila congreso de Esperanto, mi rencontis esperantiston, quiu diris al mi che li shatas la esperantan retradion, cae li mencies mian articolon pri mia unua granda voyaggio. Dirante che li uses gin en curso de esperanto, li ec memoris plurain detaloin de tio voyaggio. Mi surprizigis cae giois. Tio dones al mi curagion prescribi alian, similan set pli longan voyagion. Se vi imagas che cio tio relatas al nostalgia e sentoi de septec tri viro, tio estas mi, vi tute pravas. Do mi comenzas raconti. Inter 1966 cae 1971 mi lodges in Pariso. Comence mi lernes la Franzan, pli exacte mi plibonigis miain conoin, poste mi studis in la universitato por povi vivi in Franzuio, mi estis antaue sparinta monon, laborante dum pli ol unu jaro in Germanuio, kie mi vivis cun miae gepatroi. Tamen in Pariso la mono finigis post quelca tempo, quancam mi vivis modestege, cae malgrau tio, che quelc foie mi laboris. Per laborante mal multe da mono, che vendisto in pentrage vendeo, au quil instruistu de la Gramana. Bon chance mi trovis, ciam mi studis in la Parisa Universitato, dum ciui tri monatae ferioi laboron in Germanuio, cie mi perlaboris suffici da mono por sobrevivi, ciam modestege, in Pariso dum la ceterae monatoi. Vivi in Pariso evidente estis agrable, ecz sen mal multege da mono. Sed pos du au tri jaroe sen fari grandan voyagion, mi desireges voyagi al Hispanuio. In 1970 mi successis spari, dum du monata laboro in Germanuio, suffici da mono por ne nur supervivi in Pariso, dum quelcae monatoi, sed ancau fari, dum la tria monato de la ferioi, unu monatan voyagion. Compreneble, tion voyagion mi devis fari, kiel mian unuan, vet veturante. Tio estis, pro finanzae cialoi, la ununura eblo. Sed mi ancao shatis tion, char mi consideris tian voyagion kiel veran aventuron. Cae facte, gi estis vera cae longa aventuro. Mi voyage sola, cun mal multe da mono, cae evidente sen pos telefono. Crome mi nesci poves la hispanan, lerninte nur basen reguloin cae quelcaen vortoin. Mi planes voyagi, el Pariso tra Franzuio cae Norda Hispanuio, dis Lisbono, suda Portugaluio cae suda Hispanuio. Poste mi volis visiti Madridon cae Barcelonon, do traveturi Hispanujon, cae iri alla insulo Ibiza. Venontan mardon mi racontos quelcaen detaloin.